ellik birinci dono olimlar bilan munosabat qilish haqida yana bir tabaqa donolar va olimlardir ularning ilmi xalqning yo'lini yo'ritidi ularni bak yaxshi ko'rib so'zini qadrla oz ko'p bo'lsimi ularning bilimini o'rgan ular yaraydigan va yaramaydigan ishlarni ayirib tushunib to'g'ri yo'l tutadigan pok kishilardir zihin qo'yib ilmlarni o'rgan bilganlarni bilib ol moddiy narsalar bilan yaxshilik qil qo'g'da til tekkizma bular haqiqat dinning tayanchidir ularning bilimi chin shariatning asosidir dunyoda olim donolar bo'lmagan bo'lsa yerda meva tikilib ziroatlar unmagan bo'lar edi ularning ilmi xalqi mash'al bo'ldi kechida mash'al yo'risa yo'lovchi ozmaydi mollaringdan bahramand qil shirin so'zla osh taom yegizgin kulib xizmatini qil qo'pol so'z qilma koyima ayminib muomila qil qo'pol so'z ularning vujudini zaharliguchi o'g'idir tiling bilan qo'pollik qilma koyima osh taom yegiz ularni qadrla izzat qil ko'tir ilmlarini angla amalda ishlat g'ayvat qilma mijoz xulqini ish harakatlarini yomon dema ulardan sanga kerak bo'ladig'ini ilmdir ular haqiqatga yetishning yo'lini aytib beradi bularni go'yo qo'y podisining sarkisi deb hisobla sarka qo'y podisini boshlab to'g'ri yo'l bilan mongidi bular bilan aralashqin yaxshi o't ikki dunyolikda саңа бәхтияр болады